Injil Lukas Bab 1 Katur ing panjenenganipun Bapak Theophilus ingkang kinasih Kata tiang ingkang sampun budidaya nyerat lelampahan-lelampahan ingkang kedadosan wonten ing antawisipun kita Kados ingkang dipun cariyosaken dening tiang-tiang ingkang wiwit-wiwitan sami nyipati piyambak lelampahan-lelampahan wau lajeng martosaken perkawis menika. Milo sesampunipun kula niti priksa piyambak perkawis wau saking wiwitanipun, prayogi menawi kula mratelakaken sedaya wau dhateng panjenengan kanthi pengangkah supados panjenengan pirsa bilih sedaya ingkang kawucalaken dhateng panjenengan menika nyoto. Nalika jamane Sang Prabu Herodes dadi ratu ing tanah Yudea, ana imam jenengi Sakaria. Imam mau golongane imam-imam Abia. Sumai jenengi Elizabeth, uko anak turune imam. Sekarone padha wong mursid. Seneng ngestokake dawuh lan netepi angger-anggeri Allah. Imam Sakaria lan Elizabeth mau ora duwe anak, jalaran Elizabeth kapuk mongko luru-lurune wis padha tuwa sawijining dina Imam Sakaria Ake kewajipani ngimami ing pangibadah jalaran nalikos mono golongan imam-imam abiyah oleh giliran netepi kewajipani ing pedalaman suci Koyo padatan carani diundi Imam Zakaria ketiban undi mlebu ing pedalaman suci ngobong tupo. Nalika Imam Zakaria lagi nindakake upacara mau, ing jaba ana umat akeh sing padha sembahyang. Dumadaan ana malaikat ngrawuhi Imam Zakaria. Malaikat mau jumeneng ana ing sisih tengenim mesbeh, papane ngobong tupo. Imam Sakaria nalika weruh malaikat mau kaget lan wedi banget. Nanging malaikat mau banjur ngantiko. "Ojo wedi, Sakaria. Gusti Allah wis miryasakake pandungamu. Elisabeth somahmu bakal babar anak lanang. Pucakui jeneng jenengno Yohanes. Kui bakal bungah banget. Semono uga laire bocah mau bakal jalari akeh wong podo melu seneng. bocah kuwi bakal dadi wong sing pinunjul ana ing ngasane pangeran mulane ora kena ngombe anggur lan minuman liyane sing mendemi wiwit saka wetengane ibune bocah kuwi bakal kapenuhan ing roh suci yen wis gedhe bakal dadi panuntun sing jalari wong Israel ake sing padha mretobat marang pangeran alai. Anakmu mau bakal dadi utusane Gusti Allah sing pengpengan lan panguasane kaya Nabi Elia. Anakmu kui bakal ngrukunake bapa karo anak lan nuntun wong mursal dadi mursid. Enggone nindakake mengkono kuwi supaya nyawisake umat sing sembodo tumrap ing pangeran. Imam Zakaria nuli matur kados pundi enggen kawula saged mangertos bilih pangandika panjenengan menika estu badhe kelampahan awit kawula sampun sepuh mekaten ugi semah kawula wangsulane malaikat aku iki Gabriel sing ngadhep ana ngarsane Gusti Allah aku diutus Dawohake Pawarto. sing bungahake iki marang kowe. Apa sing tak kandhakake iki mesti bakal kelakon. Ing wektu sing wis ditemtokake dening Gusti Allah, nanging sarehne kowe ora ngandel karo kandaku, mulane kowe bakal dadi bisu. Nganti tekan wektune sing tak kandhakake iki mau kelakon kabeh. Kacarito umat sing padha ana ing jaba ngenteni metune Imam Sakaria. Wong akeh mau padha gumun, apa sebabe kok imam suwi banget ana ing pedalaman suci? Bareng metu, Imam Sakaria ora bisa caturan. Mung bisa menehi sasmita nganggo tangane wae. Wong akeh mau banjur padha ngerti yen Imam Sakaria mentas nampa wahyu ana ing pedalaman suci. Sarampunge tugas ana ing pedalaman suci, Imam Zakaria banjur muli. Ora let suwe Elizabeth somai nuli ngandut, lan sajrone limang sasi ora metu-metu saka omai. Elisabeth musik ing sajroning ati. Pungkasane, Gustiala mitulungi aku, lan ngilangi sing jalare isinku karo wong-wong nganti aku saiki wis ora perlu isin maneh. Bareng Elizabeth enggone ngandhut wis nem sasi. Gusti Allah banjur ngutus malaikat Gabriel menyang kutha Nasaret ing tanah Galilea enggone diutus mrana mau perlu nemoni perawan sing jenenge Maryam. Perawan mau lagi pepacangan karo wong sing jeneng Yusuf, dedak turune Sang Prabu Dawud. Malaikat mau nemoni Maryam lan ngandika, "Bekjo kowe sing dikasihi tining pangeran. Pangeran nganti marang kowe." Krungu pangandikane malaikat sing mengkono mau, Maryam kaget banget. sarta tuwuh pitakonan ing sajroning ati. Ke opo tegese salam mau. Malaikat nulingan dikau marang Maryam. Ojo wedi Maryam. Awit kowe oleh kanugrahan gede soko pangeran. Kowe bakal ngandek sarto mbabar anak lanang. Anak kuwi jeneng Yesus. Anakmu mau bakal dadi Anakmu mau bakal dadi pinunjul. Sarto disebut putrane kang moho luhur. Pangeran bakal jumenengake sang putra mau dadi ratu kaya sang Prabu Daud leluhuri. Panjenengane bakal dadi ratuning anak turuni Yakub ing selawas-lawase. Peperintahane bakal ora ono wekasane. Maryam banjur matur marang malaikat mau, kados pundi sagedipun perkawis menika kelampahan jarlaran kawula menika taksi prawan. Malaikat mau nuli mangsuli. Ros suci bakal nedai kue. Sarto kuasane Gusti Allah bakal ngayomi kue. Mulane putra sing mios kui suci. Sarto bakal disebut putraning Allah. Lan ngerti yo yen Elizabeth sanakmu sing wis tuwa lan diarani gabuk. Kui saiki wis ngandhek 6 sasi. sebab tumrape gustialah ora ono barang sing mokal. Maryam banjur matur, kaula menika abdinipun pangeran. Sedaya wau kelampahono tumraping kawulo, kados ingkang panjenengan ngandika akan menika. Sawise mengkono, malaikat mau banjur nilar Maryam. Ora let suwe, Maryam banjur lunga menyang sawijining kutha ing tanah yudia, sing dununge ana ing pegunungan. Ana ing kono Maryam nujuk ing omahe Imam Zakaria. Nalika mlebu ing omah mau, Maryam celuk-celuk karo awes salam marang Elizabeth. Bareng krungu swarane Maryam awes salam mau, bayi sing ana ing wetengane ELISABET grunjal. Mergo kapenuhan tining roh suci. Elizabeth banjur ngucap kelawan swara seru. Koe wong sing bekjo dhewe ana ing antarane wong wadon kabeh. Mengkono uga pinerkahono bayi sing kok kandhut kuwi. Sopo to aku iki? Dene nganti karawuhan ibune Gustiku. Mergos naliko aku krungu suaramu awe salam. Bayi sing ana ing wetengku ngronjal krono saka bungae. Bekjo, dene kowe percaya yen apa sing dingandikaake dening Gusti Allah marang kowe kuwi bakal kelakon. Maryam banjur ngucap mengkini, Nyawaku ngluhrake pangeran, lan atiku sukorena mergo Gusti Allah juru selametku. Mergo panjenengane nggatekake aku abdine sing nista. Wiwit saiki saben wong bakal ngarani aku wong bekjo. Awit Gusti Allah sing Maha Kuwasa wis nindakake pakaryan sing pinunjul ing ngatasé aku. Mula asmane kasucikno. Pangeran melasi wong sing wedi asih marang panjenengane turun temurun. Gusti Allah mbuyarake wong sing padha angku. Srana panguwasane astane. lan rancangane wong mau digawe kocar-kacir. Gusti Allah nglorot para panguwasa saka ing kalungguhane lan wong sing asor diluhurake. Gusti Allah maringi pangan wong sing padha keluwen srana peparing sing becik. Nanging wong sugih ditundung tanpa diparingi apa-apa. Gusti Allah nulungi Israel abdine. ni. awit arep netepi janjine marang leluhure yokuwi janjine enggone bakal maringake sih ramati marang Abraham lan turun-turune kabeh ing selawas-lawase Maryam enggone ana ing omahe Elizabeth nganti wetara telung sasi nuli mulih parang wis tekan mangsane Elizabeth banjur mbabar putra kakung. Tonggo teparo lan sanak sedulure padha krungu bab gedening sih kadarmane pangeran sing kaparingake marang Elizabeth. Wong-wong mau padha melu bungah banget. Nalika bayine umur wolung dina, tonggo teparo lan sanak sedulure mau padha teka arep netai bayine. karepe wong-wong mau bayine arep padha dijenengi Zakaria kaya bapakne. Nanging ibune muni, "Aja. Bocah iki kudu dijenengake Yohanes." Wong-wong mau nuli padha muni, "Lho, ing antarane sedulur-sedulurmu ra ora ana to sing jenenge Yohanes?" Nuli padha takon marang Zakaria nganggo sasmito, bayi mau arep dijenengake sapa Sakaria nulin jaluk sabak lan nulis ing sabak mau jenenge Yohanes wong kabeh padha gumun banget sanalika iku uga Sakaria bisa caturan lan ngluhurake asmane Gusti Allah tonggo teparoni kabeh padha weti, lan pawarto mau kawentar ing daerah pegunungan Judea kabeh wong kabeh sing padha krungu bab lelakon kuwi nuli padha mikir lan takon ing sajroning ati bocah iki besok bakal dadi apa mergo cetha yen pangwasane Allah nunggil karo bocah mau Imam Sakaria bapak nisi bayi Yohanes mau nuli kapenuhan ing roh suci sarta medar pameco mengkini Ayo podo memuji marang Pangeran alai bangsa Israel Gusti Allah wis rawuh nyelametake umate lan podo diluari. Gusti Allah maringi juru selamat sing kuasa marang kita Yokui ya kuwi Sang Prabu Dawud abdine Gusti Allah dek biyen wis janji lumantar nabine kang suci. Yen kita bakal diluari saka tangane mungsuh-mungsuh kita lan saka panguasane wong sing padha sengit marang kita. Supaya srana mengkono panjenengane ngetingalake sih kadarmane marang para leluhur kita sarta netepi janjine sing suci. Gustiala wis supaos marang leluhur kita Abraham. lan wis janji arep ngluwari kita saka musuh kita supaya kita bisa ngabekti marang panjenengane tanpa rasa wedi ing sajrone kasucen lan kebenaran ana ing ngarsane selawase urip kita dene kowe engger anakku kowe bakal disebut nabine Gusti sing maha luhur kuwi diutus dening Gusti Allah minangka utusan sing disiki tindake perlu nyawisake dalan kagem panjenengane sarta nuduhake marang umati yen umat mau bakal dislametake srana pangapuraning dosa sing bakal diparingake marang umat mau Pangeran Allah kita kuwi lomo sarta akeh sih piwelasih panjenengane bakal rawuh ngluari kita padha kaya srengenge mlethek ing wayah isuk mengkono panjenengane bakal madangi marang saben wong sing padha urip ana ing pepetenging dosa lan tansah krasa wedi Gusti nuntun kita marang katentreman anake Imam Zakaria mau saya mundak gedhe lan jiwane saya santosa bocah mau manggone ana ing pasamunan nganti tekan dina madeke dadi nabi ana ing Israel.